الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال Vëllezër e motra të nderuar besimtarë! Festa e Fitër Bajramit është e një rëndësie të veçantë për besimtarin i cili ka agjëruar muajin e Ramazanit, vjen pas një muaji të tërë adhurimi e përkushtimi ndaj Zotit Krijues. Sot të mbledhur kështu nëpër xhami e sheshe, presim shpërblimet e Allahut, presim kënaqësinë e Tij dhe e kërkojmë Atë, lutemi për mëshirë dhe për falje, për veten tonë, familjet tona dhe popujt mbarë, ngase kemi kryer edhe agjërimin, i cili numërohet një nga shtyllat e Islamit. Sot shumë fytyra të buzëqeshura e të gëzuara e falënderojnë Allahun dhe e lusin Atë për falje. Shumë besimtarë janë të gëzuar ngase Allahu iu dha mundësi për të agjëruar këtë muaj dhe me të drejtë presin shpërblimin e tij në këtë dhe ditën kur do të dalim para Zotit për të dhënë llogarinë përfundimtare për punët tona gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës. Islami bën thirrje për jetë të lumtur dhe për ndërtimin e një shoqërie të virtytshme e të përbashkët, të një shoqërie ku bashkëpunohet për të mirë dhe për devotshmëri, të një shoqërie ku urdhërohet për të bërë punë të mira dhe ku ndalohen punët e liga, ashtu siç thotë Allahu në Kur'anin Famlartë. Besimtarët e besimtaret janë të dashur njëri me tjetrin, urdhërojnë për të mirën dhe ndalojnë nga e keqja, e falin namazin dhe japin zeqatin, respektojnë Allahun dhe Dërguarin e Tij, të tillët do t'i mëshirojë Allahu, Allahu është Ngadhënjyes i Urtë. Mbaron citati. Islami e shikon njerëzimin si një familje të vetme në të cilën njerëzit njihen me njëri-tjetrin, shkëmbejnë ndihmë të ndërsjelltë, bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, të shtyrë nga devotshmëria dhe respekti ndaj urdhërave të Zotit. Mesazhet hyjnore i shikojnë në unitet dhe të gjithë pejgamberët i konsiderojnë si vëllezër, pa bërë asnjë dallim ndërmjet tyre. Nga kjo pikëpamje buron toleranca në trajtimin e ndërsjellë, drejtësi dhe bamirësi, përqafimi i urtësisë kudo që të jetë, i të dobishmes kudo që të ndodhet, ngase Kur'ani bën thirrje për moralet më të larta, për virtyte shoqërore dhe për bashkëpunim të ndërsjellë, brenda kuadrit të së vërtetës e të së drejtës. siç janë mirësjellja, shpenzimi i pasurisë për dashurinë e Allahut, në ndihmë të të afërmve, jetimëve dhe nevojtarëve, të ushqyerit e të mjeruarve dhe të varfërve, dashamirësi e ndihmë ndaj të pafuqishmëve dhe të sëmurëve, falja, pajtimi, durimi, sinqeriteti, besnikëria, dhënia e sadakasë, bashkëpunimi për të kryer punë të mira dhe për devotshmëri, si dhe lëvizja nëpër botë në kërkim të mirësisë së Allahut. Zoti xheleshanuhu thotë, Po ata që besuan dhe bënë vepra të mira, Ne me siguri do t'ua shlyejmë të këqijat, do t'i shpërblejmë më së miri për atë që vepruan. Pastaj ajeti. Pendimi i pranueshëm te Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen me mosdije, shpejt pendohen, të tillëve Allahu ju pranon pendimin, se Allahu është më i dijshmi, më i urti. Nuk është pendim i atyre që vazhdimisht bëjnë punë të këqija dhe vetëm atëherë kur t'i vjen vdekja ndonjërit prej tyre të thotë, Unë tash u pendova. Shpirti ka nevojë të pendohet në mënyrë të përsëritur, që të heqë papastërtitë e të fshijë gjurmët që kanë lënë punët e liga, ashtu siç ka nevojë trupi për të përdorur lloje të ndryshme larjeje e metoda të ndryshme pastrimi. Muhamedi alejhis selam thotë, Kush ia largon besimtarit një prej brengave të kësaj bote, Allahu do t'ia largojë atij një prej brengave në Ditën e Gjykimit. Kush e lehtëson atë që është në vështërsi, Allahu do ta lehtësojë në këtë botë dhe në tjetrën. Kush ia mbulon një të metë muslimanit, Allahu do t'ia mbulojë të metat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu e ndihmon robin e vet për sa kohë ky e ndihmon vllain e tij. Kush ndjek rrugën për të kërkuar dituri, Allahu do t'ia lehtësojë atij rrugën për në Xhennet. Sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një nga shtëpitë e Allahut për të lexuar dhe studiuar librin e Allahut, mbi ta do të zbresë qetësia dhe do t'i mbulojë mëshira. Engjujt do t'i rrethojnë dhe Allahu do t'i përmendë ndër ata që ndodhen tek Ai. Atë që do ta lënë pas veprat e veta nuk mund ta gradojë prejardhja e tij. Pikërisht për këtë pastrim tregon edhe Kur'ani. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyta e të neveritshme. Vëllezër e motra, një musliman nuk mund të qëndrojë indiferent për atë çka ndodh rreth tij dhe nuk mund të pranojë kurrë mentalitetin se asgjë nuk ka rëndësi përderisa nuk i shkakton dëm atij. Sepse ai i është nënshtruar Zotit, është përfaqësues i Tij dhe ambasador i së mirës. Prandaj edhe ai mund të nuk mund të qëndrojë indiferent përballë padrejtësive në këtë botë. Drejtësia e vërtetë e përshkruar në Kur'an, udhëzon njeriun që të sillet me drejtësi, pa bërë dallime mes njerëzve, të mbrojë të drejtat njerëzore, të mos lejojë dhunën pavarësisht nga rrethanat. Drejtësia për të cilën Zoti urdhëron në Kur'an, është ajo drejtësi që kushtëzohet me ushtrimin e saj në mënyrë të barabartë për të gjithë njerëzit pavarësisht nga gjuha, raca apo kombësia. Ende në ditët tona ka në çdo anë të globit njerëz që u nënshtrohen trajtimeve mizore të padrejta për shkaqe të pajustifikueshme. Sidoqoftë, Zoti na bën të ditur në Kur'an se qëllimi në krijimin e fiseve e popujve të ndryshëm është që ata të njohin njëri-tjetrin. Kombet dhe popujt e ndryshëm duhet të njohin njëri-tjetrin, kjo do të thotë të mësojnë për kulturat e tyre të ndryshme, për gjuhët, traditat e veçoritë. Shkurt, njëri nga qëllimet e krijimit të racave e kombeve të ndryshëm nuk është konflikti dhe lufta, por pasuria kulturore. Të nderuar besimtarë, ne edhe pse po ndahemi sot nga muji i mëshirës dhe ibadetit, nga muji i Ramazanit të bekuar, kjo nuk do të thotë se do të lirohemi edhe nga detyrimet e fesë. Ne në ditët që vijnë assesi nuk guxojmë t'i lëmë pas dore namazin dhe ibadetet e tjera. Veçse praktikën që e kemi realizuar gjatë Ramazanit, duhet ta vazhdojmë gjatë tërë vitit. Nuk bën të lëmë adhurimin dhe sevapet e fituara e t'u kthehemi mëkateve e gjërave të ndaluara. Dijeni se adhurimi pa besim i ngjan një ndërtese pa themele, kurse besimi pa adhurim i ngjan një fare të thatë e të pajetë. Adhurimi është ai që kësaj fare që është e mbjellur në zemrat tona t'i japë jetë dhe forcë. Shoqëria jonë si asnjëherë deri më tash ka nevojë për vlera të mirëfillta, shpirtërore, prandaj unë duke shfrytëzuar këtë rast, në këtë ditë të shenjtë dhe nga ky vend i shenjtë, i ftoj të gjithë besimtarët tanë, të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, që të bashkëveprojnë drejt ndërtimit të një shoqërie të shëndoshë, të pastër e të ndershme dhe të mos lejojnë që në mesin tonë të depërtojë virusi degjenerues e devalvues. Vëllezër të nderuar! Në këtë ditë të veçantë e në këto momente festive, kështu të gëzuar, duke kërkuar falje e mëshirë nga i Madhi Zot, që në asnjë moment të mos harrojë begatitë e Allahut, Krijues për një mirëqenie të përgjithshme në mbarë botën, ju bëj thirrje që të punoni për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë, që në mesin tonë të mbretërojë harmonia e solidariteti, të cilat janë virtyte të vetë natyrshmërisë së njeriut në Islam. Urime.